Ndugu zanguni katika imani حديثنا اليوم هو أجمل حديث maneno yetu ya siku ya leo ni maneno mazuri kaifa la wa huwa an siratin khairi khalqi Allah tabarak wa taala na kwa nini yasiwe maneno mazuri hali ya kuwa tutamzungumzia kiumbe bora atqa an-nas qalban atqa an-nas qalban mcha Mungu kuliko wote wa asdaquhum imanan na muaminifu kuliko wote وأعظمهم صبرا نمهم الليف كلك وت إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نيس مهنة بل مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم النبي المصطفى الخاتم المجتبى السراج المنير صاحب المقام المحمود والحوض المورود صاحب الوصيلة والدرجة الرفيعة جعله الله شاهدا على خلقه انتم هيدو ndugu كتك katika Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia kuwa ni shahid wa viumbe vyake fala ahadun ahabba ila Allah min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama hakuna kiumbe chochote ambacho kitapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko namna Allahu azza wa jalla anavyompenda Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wala ahadun aqrab ila Allah min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wala hakuna yoyote yule ambaye ana ukaribu na Allahu azza wa jalla Kuliko ukarimu wa Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. La tuftahu abwabu aljannati li ahadin qabla Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Haitofunguliwa mlango wa pepo kwa yoyote yule kabla ya Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. الشافع المشفع Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama <clears throat> ni mwombezi wa wale ambao watakaoombewa hiyo siku ya Kiyama, hiyo siku ambayo kila mwanadamu atakimbia ndugu zake, jamaa zake na marafiki zake. Kila mtu hiyo siku atasema, nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu isipokuwa Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, kilio chake itakuwa ni ya Rabbi, ummati ummati ummati. Kwa hiyo ndugu zanguni, laqad kanat wiladatu nabii sallallahu alayhi wasallam bisharata khairi للأمة bal lil'alami kulli ndugu zanguni katika imani fahamuni ya kwamba kumzaa Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ima kuzaliwa kwa Mustafa Muhammadi ilikuwa ni bishara kheri kwa ummati wake bal ni bishara kheri, bishara nzuri kwa ummati wake, kwa sababu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ni zawadi ambayo Allahu azza wa jalla kazawadia wa ulimwengu pindi ambapo Allah aliposema ndani ya Qur'ani tukufu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah anasema ya kwamba wala kutuma ewe Muhammadi wa illa uwe rahma kwa ulimwengu wote hadha nabiyu lkarim zakahu Allah ta'ala mtume huyo mtukufu Allah azza wa jalla kamtakasa ndani ya Qur'ani tukufu aliposema ya kwamba wa innaka la'ala khuluqin 'azim na hakika ewe Muhammadi uko juu ya tabia nzuri. Katika sifa zake mtume wetu alikuwa na sifa nzuri, na sisi wafuasi wake lazima tujipambe kwa sifa iliyokuwa nzuri. Ndio kwa maana moja katika masohaba zake anaitwa Hassan ibn Thabiti alimsifu Mustafa Muhammad akasema ya kwamba wa ahsanu minka qattu lam tara ain wa ajmalu minka lam talid nisa huyu mshairi anamsifu mtume wetu akisema ya kwamba sijapata kamwe kumwona mzuri kama wewe. Wala hivyo hivyo, hakuna mzazi ambaye amezaa mtoto mzuri kama wewe. wa ajmal minka lam talid nisaa, hawajapata kuzaa wazazi mtu ambaye kasifika na sifa nzuri kama wewe wewe mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ambaye alimiliki nafsi za watu lakini hakuzimiliki nafsi za watu kwa kuwapa pesa lakini alizimiliki kwa kuwapa mafunzo yaliyokuwa mazuri siku miongoni mwa siku Umaru aliingia nyumbani kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama baada ya Umar kumwona mtume kalala katika jambia mtume sallallahu Umar akalia kilio kizito mtume akamuuliza ni kipi kinakuliza ewe Umaru? Umar akamjibu mtume akasema ya kwamba na kwa nini nisilie? Tizama namna gani huo mkeka umekuathiri, lakini ndani ya hazina yako hamna kitu huku, huku viongozi wa makafiri wananeemeka katika hii dunia lakini wewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala una hali nzito sikieni majibu ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamjibu alimjibu akasema kwamba ewe Umar hivi kweli huridhie wapewe dunia na sisi tupewe akhira Haya ndiyo mapenzi ambayo maswahaba walimpenda mtume, walipenda kumwona mtume anafurahi, wala hawakupenda kumwona mtume sallallahu alaihi wasallam akahuzunika. Walikuwa tayari kutoa kila kitu kwa ajili ya kumtetea mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, kiasi ambacho walikubali wake zao kubaki mayatima walikubali wake zao kubaki wajane walikubali watoto zao kubaki mayatima walikubali kukataliwa na kila mtu kwa ajili ya kumtetea Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na ikiwa kwamba leo mtume kafariki bado mafunzo yake yapo lazima na sisi kuyatetea mafunzo ya Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kama vile masahaba walivyotetea mafunzo walivyotetea mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama walimpenda mtume kwa sababu mtume ndio alikuwa sababu ya wenyewe kumjua Allah subhanahu wa ta'ala isingelikuwa mtume maswahaba wangelikuwa kundi la moto wa jehannama kwa hiyo kila walipokuwa wamekumbuka neema hiyo iliwafanya kumpenda mtume mapenzi yaliyokuwa makubwa sasa ndugu ni nikuulizeni leo sisi tuko wapi na mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpenda mtume sio kudai lakini kumpenda mtume ni kuyafanyia kazi mafunzo yake mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama hitoshe kusema kwamba niko mtu wa sunna, haijatosha peke yake. Haitoshe mtu kusema kwamba mimi ni salafi, ikiwa kwamba utajiita salafi lakini huyafanyie kazi mafunzo ya Mtume, wewe bado hujapatia. Lazima kwanza umfuate Mtume, uyafanyie kazi mafunzo yake sawa na uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala kuwezesha katika mafunzo yake ametufunza swala ya witri mtu wa sunna ni jambo alipendeze ni jambo sio lizuri eti alale pasina kuswali swala ya witri itakuwaje ujinasibishe na wema uliotangulia alafu upuuzie mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtu wa sunna ni yule ambaye aliposikia kwamba mtume alikuwa akifunga alhamisi na Jumatatu naye anajitahidi kufunga Alhamisi na Jumatatu. Mtu wa sunna ni yule ambaye aliposikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa'lam anna sharafa almu'min qiyamul layl wa nasu niyam, kwamba utukufu wa mtu ni mtu kuamka usiku huku watu wakilala. Mtu wa sunna huamka usiku. Mtu wa sunna ni lazima amfuate Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasalama kiasi ambacho atakachowezesha kuwezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kile ambacho hajawezeshwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amuwafikishe. lakini mtu wa sunna anaposikia kwamba mtume kakemea jambo ni mtu wa kwanza kuliacha pasina kusita mtu kuwa mtu wa sunna sio kujigamba ndugu zangu ni katika imani kwa hiyo sisi kama masalafi na twajifaharisha kuwa ma, kuwa masalafi, tujitizame, tujitizame tuko wapi na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini hivyo hivyo tuende manyumbani kwetu Hivi kweli katika manyumba yetu tunaishi namna Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunza? Haya mativi, wallahi ndugu ni haya mativi ni balaa kubwa sana ambazo tunazipeleki ndani ya majumba zetu. Ndani yake mna mambo ambayo yanaharibu wala hayatengenezi. Kwa mtu wa sunna, tizama TV, TV yako nyumbani kwako, unafuata dini Kwa sababu inawezekana ukajaribu kuwalea kisunna, lakini hii TV ikawaharibu. Ukitoka nyumbani, huku ndani ya TV wanaweka taarabu Ukitoka nyumbani huku ndani ya TV wanaona bongo flavor. Ukitoka nyumbani wanaweka sinema za maajabu. Kwa hiyo mtu wa sunna lazima akague nyumbani kwake wanaishi namna gani. Hivi kweli nyumbani kwangu familia yangu inaishi namna mtume wangu alifunza kwa sababu mimi ni mtu wa sunna mke wangu anaishi namna gani mtu wa sunna mke wake hawezi akavaa manguo ya marangi rangi barabarani haiwezekani mtu wa sunna salafiyu eti mke wake avae dira alafu atembee barabarani. Sisi watu wa sunna tumefunzwa ya kwamba mavazi ya wake zetu ni jilbabi ya kisheria, na huko weke nikabu tena nyeusi, isiwe jilbabi ya marangi rangi wala jilbabe simbane wala jilbabe isimoneshe maumbile yake kwa mtu wa sunna lazima utizame mke wako anavaa mavazi gani pindi anapotoka nyumbani kwako nijiulize hivi kweli niko namna mtume kanifunza lakini unapokuwa mfanyakazi dukani kwako sokoni na shughuli zako zote na kuuliza kwamba jiulize hivi kweli shughuli zangu ambazo ninazozifanya hivi ndivyo nimefunzwa na mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kwa hiyo jaribu kumwigia mtume wako Muhammadin sallallahu alaihi wasallama katika mfumo wa maisha yako yote. Hayo ndio Allahu azza wa jalla akasema, wama aatakum rasulu fakhudhuhu ma nahakum anhu fantahu, yale ambayo kaja nayo kakuleteeni Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yafuateni ni yale ambayo aliyekukatazeni yaacheni ndugu zanguni mtu salafi ni kioo cha jamii ila ni binadamu sio malaika sababu tunaposema asalafi ndo Uislamu. Kwa hiyo Muislamu anaweza akanywa pombe, anaweza akazini, anaweza akafanya kila kitu, lakini sio kwamba maadamu kazini eti amekuwa kafiri. Hapana, eti maadamu kanywa pombe dami kwa kafiri? Hapana, ni Muislamu, lakini imani nafsi imani. Kwa hiyo salafi anaweza akafanya kila kitu wa illa tunamhusia kwamba yeye ni kio cha jamii yeye ndiyo mtu wa mtume lazima awe mfano katika jamii yake lazima mtu akimwona aseme ndiyo hawa ndugu zetu wanamfuata mtume hacha na sisi tumfuate mtume kama ndugu zetu hawa Kwa kila mmoja katika sisi tukutangune katika imani ajaribu kujitizama mfumo maisha yake kwa kikubwa na kidogo, namna anavyovaa mavazi yake. Mtu wa sunna hawezi akavaa nguo ambayo inazidi kongo mbili, mbili ya miguu. Mtu wa sunna hawezi akachora ndevu zake eti o Yaani mtu wa sunna unapashwa umwigie mtume kwa makubwa na madogo, na haya yote unayafanya wa kumpenda mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam japo ya kwamba patakuwa kejeli wanakazia katika dini watu wa jazba wao usijali nani kasema nini kuhusu wewe maadamu hujampokea Allah na unamfuata mtume endelea tu fahamu ya kwamba hii njia ni nzito utapitia mazito na matatizo lakini insha Allah Allah akatambua akitambua ukweli wenu atawapa tawfiq katika jambo lenu ndugu zanguni katika imani ikiwa kwamba Allah azza wa jalla amewaridhia masahaba bado wako hapa duniani ni kwa ajili walimpenda mtume mapenzi yaliyokuwa makubwa na wakamnusuru mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mpaka inafikia baadhi ya masahaba anakwambia niko tayari kutoa kila kitu lakini mtume sallallahu alayhi wasallama abaki lakini mtume asihudhurike na chochote Allah aliwaridhia bado wako duniani Allah aliwaridhia bado wako duniani kwa nini wa ajili ya kumpenda mtume na kumnusuru mtume na kumfuata mtume wametawala dunia wakawa watukufu na leo sisi ndugu zanguni ikiwa kwamba tuko wadhalili ni kwa ajili ya kukuuzia mafunzo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tumekuwa chini ya kila kitu, hatuna thamani. Kwa nini leo mtu unapomzungumzia neno sunna anakuambia kwamba ni sunna tu, hiyo ni sunna tu, ni sunna tu. Nikifuata nitapata thawabu na nikiacha hakuna dhambi lakini tumuulize unasemaje kwamba laiti ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama angelikuwa mbele yako alafu akwambia kwamba fuata haya mazungumzo fuata haya mafunzo yangu vipi kweli unaweza ukawa na usikuta kusema kwamba mtume hanya kwako tu kumbe ndugu zanguni ikiwa kwamba tuliyaheshimu mafunzo yake katika uhai wake, lazima tuyaheshimu hata baada ya kufa kwake, tuyafanyie kazi, tujifunze, funze wake zetu, watoto zetu, familia zetu, jamaa zetu, na hivyo hivyo tujiweke mbali na watu wa bid'ah unapogundua kwamba shekhe huyu ni mtu wa bid'a jiweke mbali naye usiyasikie mafunzo yake kwa sababu mafunzo yake ndani yake na mengi mabaya mfano hawa masufi masufi ambayo ambao huenda msotambue wa e, kina Othman Muallim na Masofi kina yule kama uwezo yule na Masofi na wengineo Isudi na Masofi wale wana katika itikadi zao wanaamini kwenda kuomba watu ambao waliofariki wanaweza kuwa maaulia waja wema wanafunzwa katika mafunzo yao ya kwamba unapokuwa na shida na matatizo, nenda kwenye kaburi ya wali ya mcha Mungu, alafu muombe akuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko jamani, nenda kwa kaburi, mfano kaburi hapa amezikwa mcha Mungu hapo wewe na shida zako na matatizo, unakuja unafika hapa, ambia shekhe, eh, shekhe langu niko na shida hii na hii na hii na hii na hii na hii, na kuomba unifikishie kwa Allah subhanahu wa ta'ala ah, tatue haya matatizo. Wenyewe ile jambo kwao linajuzu. Watu kama hao si watu kusikilizwa sio watu mtu wa sunna hawezi akasikiliza watu kama hao bali mtu wa sunna ni yule ambaye anasikia kwa mashekhi wa sunna kama mashekhi wa hapa Sheikh Abu Muhsin Sheikh Abu Aziz na wengineo kwa Tanzania Sheikh Kasim Makuta wa Kenya, Sheikh eh, eh Abul Khattab na wengineo. Mashekhe ambao wana elimu nzuri, elimu iliyokuwa nzuri yenye manufaa, elimu ya sunna. huyu hiyo ndio mashekhe ambao tuwasikie ili watufunze dini ambayo kaja nayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama dini ambayo ndani yake hakuna kuongeza wala hakuna kupunguza dini ambayo ndani yake hamna kupakana mafuta dini ambayo yana unapokosea unaambiwa umekosea kwa hii na hili na hili rekebisha sio dini kwamba unaona watu umru kwanza unaona ni makosa unaona yani kila jambo watu wakikosea mwape ongo mpaka lini kwamba ile jambo la kutahadharisha watu inasababisha matatizo katika jamii kutahadharisha mtu wa bid'a ni katika dini ili watu wajue shari yake na ili watu wajiweke mbali naye hiyo ndio dini ambayo tumefunzwa na mtume wetu hiyo ndio dini ambayo tumefunzwa na maswahaba hiyo ndio dini ambayo wema wote wamefunza sio dini kwamba ya ukati kwa kati sara tafsiri ya baadhi ya ndugu zetu Allah tuelekeze na awelekeze ndugu zanguni mtakomea hapa insha Allah taala ya kwamba sisi kama watu wa sunna maana yake ni watu wa mtume na ukiwa mtu mtume lazima mfuate mtume usidai ya kwamba tu kimaneno kwamba mimi niko mtu wa sunna alafu ukitizamwa hauna hata sunna moja usiku wote unapita yaani kawaida yako huamke usiku funga za sunna haupo mambo ya sunna hayapo alafu mimi salafi ili jambo nakuwa ni kuweka dosari kwa masalafi Badilike mfano, amka usiku, funga funga za sunna, kuwa na muonekano wa kisunna, lingania watu sunna, wana tabia nzuri. Insha Allah, kwa mfumo huo tutafika insha Allah. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليكم ورحمه الله وبركاته No, no, no, no,